historia por mi Andalucía sobre un viejecito gitano español que inventó la fórmula de la alegría para combatir toda pena y dolor. Todas las mañanas limpiaba botellas que llenaba con los rayitos del sol. Luego se bailaba la yenga con ellas y eso convertía en un vino español. Y cuando tomó la manzanilla, todo lo que vio, lo vio con manzanilla, mientras se reía hasta del amor. Manzanilla, niña que arranca las penas, como el arbolillo la arranca un ciclón. Manzanilla, niña que quema mis penas, déjame alegrías en el corazón. la manzanilla, todo lo que vio lo vio mejor, Ahora eso brindó con manzanilla, mientras se reía hasta del amor. Manzanilla, niña que arranca las penas, con el arbolillo la arranca un Manzanilla, niña que quema mis penas, déjame alegrías en el corazón déjame alegría en el corazón. Mi alegrías en el corazón.